pri climato kai ciclonoi. En la monato Iulio du mil dudec tri, tri ciclonoi atingis la sudan regionon de Brasilo en necutima INTENSETSO. Ili causis vastan detruadon en pliol quindec urboi cae ec mortoin pro falo de arboi cae ELECTREI accidentoi pli ol dec sep mil homoi suferis ian frapon de tiu climata ocasajo. Gi estigis ventoin de pli ol cent quardec kilometroi hore. Kiel ocasas tiui subtropicae ciclonoi? Ili estas sistemoi de malalta atmosfera premo, generale ligitai al ondoi de malvarmo. Ili causas fortan temperaturan contraston con pluvo circa si, croma, ventegoi. En Sudamerico existas areoi quiui favoras la ocasadon de tiui fenomenoi. Uno el ili situas en Patagonio, en la extrem suda parto de la continento. Alia situas sud de Brasilo, en la regiono de la de rivero Plata, quio inclusivas Uruguayon cae Argentinon. La Patagonia et ciclonoi ocasas prefere en somero, dum la aliae en vintro cae printempo. Studo plenumita antau quelcae iaroi montras che tiai ciclonoi ne farigas pli multe nombrae dum la lasta tempo, sed pli intensai. Faculoi supposas che tiu shangio ocasas pro la mondai climat shangioi. Char la atmosfero accumulas multe pli da energio pro la varmigio de la mondo, pro tro granda quanto da gasoi in la atmosfero, tia sistemoi faridias pli intensai. Precipe grava esas la varmigio de la oceanoi, quiu productas pli da aquo vaporo. Detala observado cae registrado de tiui fenomenoi estas plenumatai iam de dudec quin iaroi. Ali flanque, unu plia recordo ocasis en la monato iulio du La mesuma monda temperaturo atingis la ziferon de dec sep como nullo unu celsiae gradoi, lau informo de usona faca centro. Tiu temperatura cresco shuldigas momente alla fenomeno nomata El Niño, quiu causas varmigon de la aquo de la Pacifico, sed ancau alla tutmondae climat-changioi. La mesuman tut mondan temperaturon oni mesuras per datumoi colectitai el meteologiae statioi, shipoi, cae flosajoi disse tra la tuta oceana surfatso. Tiu in datumoin oni controlas per comparo con satelitai termometroi functiantai per infrarugia lumo. Ne temas nur pri sciencae curiosajoi. Mildigo de la climatae changioi estas tasco por politicistoi, sed ancao concernas ciuin ordinarain civitanoin. Certe, nia viv stilo devos modifigi dum la proxima iaroi, se ni volas sanan planedon por la estontae generatioi.